Ya no puedo estarme quieta. Deberé jugar ruleta. Cenaremos luego tarde como gentes elegantes. Gigi, no seas locuaz. Niña, más seriedad. Es todo el mundo de dinero, pecador y pendenciero. Es verdad que todo excita. Puedo ser yo tu hermanita. Gigi, nos atolondras. Niña, no seas tontita. Déjela que goce, déjela reír. No recuerdo haberme divertido nunca así. La noche en que nació el champán, estábamos los dos haciéndole el honor. La noche en que nació el champán, les dije que tú y yo queríamos los dos nadar en un mar de champán, flotando en vino champán envuelve con el don de la felicidad. La noche en que nació el champán, estábamos los dos haciéndole el honor. La noche en que nació el champán, les dije que tú y yo queríamos los dos nadar en un mar de champán. Botando en vino celestial. Pues el padre Adán. La espuma del champán envuelve con el don de la felicidad.